Hola i benvinguts a la primera edició d'un nou programa a Ràdio Pinsania que es diu Teràpia de grups amb Doctor J, un servidor. Amb aquest programa el que intentaré personalment serà variar una miqueta la selecció musical que s'emet aquí a Ràdio Pinsania eh, a les 24 hores el programa estarà eh, fixat dins d'un ambient semi-informatiu. Intentaré explicar quatre cosetes de cada grup que posi o cada artista. Eh, intentaré dir lo essencial, qui són, on van néixer, eh, eh, qui es van influenciar, amb qui van treballar. Eh, intentaré fer monogràfics de, tant d'estil musical com territorials Eh, de moment encara no en tinc preparat cap. Eh, això és una primera prova. Eh, avui intentaré doncs, posar eh, bueno, estils musicals, com ja dic, que no es posen aquí, però també eh, tan, eh, tan antics com moderns. Avui m'he proposat, eh, ja que era un començament, m'he proposat posar eh, quatre grupets que conec des de fa mm, temps, eh, juntament amb quatre grupets que no conec des, des de fa molt. Eh, bàsicament eh, faig una inspecció via internet, sobretot via YouTube, evidentment. Eh, busco, trobo, i quan m'he decidit eh, quin grup i quina cançó posaré, llavors busco, eh, també per internet, qui són i a què es dediquen. Podreu notar, espero, que el programa a cada sessió anirà millorant. Eh, millorarà la meva làbia, evidentment, no estic molt acostumat a aquest tipus de, de feina i espero anar millorant també a, eh, a l'hora de, de parlar dels grups, de què explico de cada grup o artista. Així doncs, començaré amb Bishop Briggs, Bishop Briggs és el nom artístic, ella es diu Sarah Grace uh, McLaughlin, escocesa, va néixer el 18 de juliol del 92, eh, s'ha establert a Califòrnia i ella es va donar a conèixer eh, a partir del seu primer, del seu primer single, que es diu River. Així doncs, us deixo amb Bishop Briggs i el seu tema River. River. sentit Bishop Briggs amb el tema uh, The River. Seguirem amb Rock and Bone Man, eh, és el nom també, el nom artístic, d'un tio que es diu Rory Graham, va néixer a Uckfield, Anglaterra, un 29 de gener del 1985. És cantant i compositor, eh, ho va patar amb el, amb el primer single que aquest que us posaré, que es diu eh, Human eh, ha rebut varis premis degut a, a, aquest, a aquest senzill entre d'altres el Premi Brit per a l'acció dels crítics no sé què collons és el Premi Brit eh, i per lo que sembla a eh, un sondeig de la BBC del 2017 va, va rebre el segon premi va quedar en el segon lloc, perdó és un tio amb unes pintes eh, collonants, és un tio enorme, tatuat, fot una pinta a, eh, a lluitador de present catch, entre això i, i Heavy Olu.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 Don't put your blame on me. Hem sentit Rock and Bone Man amb el tema Human. Seguirem amb, amb un grup que es diu Kaleo. Eh, jo els vaig conèixer eh, degut a un anunci. Em va sobtar tant que va, em va costar molt trobar-lo, però gràcies a, a, a la Bishop Briggs, a, un, a una llista de reproducció de YouTube, va sortir aquest grup. És un grup de blues rock islandès, que es va formar el 2012 en un poble, a veure si ho dic bé, es diu Mosfelsbaer. Eh, el grup són el vocalista i guitarrista secundari JJ, JJ Juliusson o Jokul Juliusson, aquests noms islandesos són hòstia, eh, el bateria David Antonsson, el baixista Daniel Christensen i el guitarrista principal Rubin Pollock. Eh, el tema que us posaré es diu Way Down We Go. Eh, va rebre, no el disco de platí perquè és una cançó, però va rebre certificat com a platí als Estats Units. Eh, van, del seu primer disco o del segon em sembla que és... No, del primer, entre el primer i el segon han vengut més de 900.000 àlbums, eh, tota una bestiesa, tot just començar, i Bueno, no dic res més. Us deixo amb Kaleo i Way Down We Go. Oh, Father, tell me Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go. Oh. sentit Leo amb um, We Down, We Go. Seguirem amb, amb un tio que vaig descobrir fa no res, tot inspeccionant aquest món tan estrany que és YouTube. Un tio que es diu Chet Faker. Mm, Chet Faker com a nom artístic. Ell es diu Nick Murphy. Eh, eh, de fet, per lo que estic llegint ara aquí, es deia Chet Faker abans, ara es diu Nick Murphy, però ell va néixer com Nicholas James Murphy, va néixer a Melbourne, un 23 de juny del 88, és músic i DJ eh, de música electrònica i trip-hop. Eh, vaig descobrir aquest paio per, bàsicament pel videoclip, perquè el videoclip és, és molt efectiu, són bueno, no us vull fer spoiler, però són, són tres ties eh, amb patins, aquells patins antics, eh, de quatre rodes en eh, forma de quadrat. Eh, la càmera va anant enrere, és una carretera de nit, i no us diré més, és molt, molt xulo, molt efectiu, i us deixo amb el seu tema Gold. You gotta know I'm feeling love made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love. I said it. You gotta know I'm feeling love. Mm. You gotta know. that I, I smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden. Of anything that The body that lies is built up looking. all that remains before it's begun. Look the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes what it's done sentit Chet Faker amb Gold. Seguirem amb la que és probablement la meva cantant predilecta, Bjork. Eh, Bjork Gomunds, Gomunsotir, també és islandesa, va néixer a Reykjavik un 21 de novembre del 65. Eh, és cantautora, multiinstrumentalista, eh, escriptora, compositora, DJ i actriu per una sola vegada. Va sortir amb una pel·lícula de Lars von Trier, si no l'heu vista, us la recomano. Ella mateixa diu que no tornarà a fer cine mai més, que ho va passar bastant malament. Eh, tothom sap que Lars von Trier és un tio bastant difícil, és un geni, però és bastant difícil. I què us puc dir de Bjork? Mira, per exemple, ella va començar fent punk, en els seus primers anys, que devia tenir 15-16, eh, post-punk, segons alguns, eh, va saltar a la fama com a, com a cantant de rock alternatiu amb The Sugar Cubes, eh, però quan es va desintegrar aquest, aquest grup ja es va mudar a, a Londres on va començar la seva carrera en solitari és una tia que, com hi ha poques, perquè es veu que és, eh, té els drets totals de la seva música. Eh, ha arribat a un nivell que ella pot decidir mm, de quin estil serà el seu disco, quantes cançons hi haurà, eh, quantes còpies s'han de fer, eh, les portades, tot, ho decideix tot, té els drets dels màsters, de les produccions, de les composicions, això no és molt usual en el món en el que vivim avui en dia. Normalment les discogràfiques s'ho queden tot. Eh, els mateixos compositors es veuen obligats a vendre les seves composicions a, a un productor, eh, però ella no. Ella s'ho curra, s'ho ha currat, ho ha aconseguit. Té una veu, què us diré, té una veu tan aviat fina com trencada, és, bueno, és poc donada a, a fer el, com es diu, el vibrato, el típic vibrato, li agrada molt allargar les notes, eh, fot uns directes impressionants, tant de... Au, au, tinc la cendra aquí que m'està pujant per damunt de la cama i m'acaba d'esgarrapar, ho sento, eh, què deia? Això, que fa uns, uns directes molt vibrants, molt, visualment molt espectaculars, i, i és, és capaç de baixar de l'escenari i anar-se'n a buscar el tècnic de so, moure quatre rodetes de la taula i tornar a pujar. Això ho sé de bona tinta perquè un amic meu a, eh, a un directe ho va veure. Uh, us deixo amb un tema que es diu Venus as a Boy, que és el segon single del seu àlbum debut, que no és el seu primer àlbum, però bueno, sí que és el seu primer àlbum eh, des de que se la coneix com a, a Bjork. Eh, aquest tema surt a la banda sonora de Leon, el professional, amb Jean Reno i Natalie Portman. Pinus as a Boy, de Bjork. Thank you. Hem sentit Björk amb Venus as a Boy. Eh, seguirem amb una tia que vaig... Au! La cendra me torna a pujar per la cama i m'ha escarrapat. Ho sento. Eh, <laughs> què passa, guapa? Eh, seguirem amb, amb, amb una tia que es diu Tassultana, que vaig conèixer fa molt poc, eh, aquí mateix a l'Ateneu, tot fent el tonto per YouTube, és una bèstia parda, és, és jove, va néixer el 15 de juny del 95, és australiana, és compositora, cantant i multiinstrumentalista, i quan dic multiinstrumentalista en aquest cas és totalment cert, perquè la cançó amb la que la vaig conèixer eh, era una gravació de, a la sala d'estar de casa seva on tenia tot el parapet oposat de de programacions electròniques eh, un micro, una guitarra amb mogollon de pedaleres i un looper un looper és un, és un trasto que tu li graves una petita secció de música de qualsevol instrument, de veu o de qualsevol altra cosa i es va repetint eh, es va loopejant va donant voltes i pots anar sumant doncs, eh, diferents frases eh, fins a aconseguir bueno, el, el que vulguis aconseguir eh, us deixo eh, amb el seu tema eh, Jungle que també podeu trobar si busqueu, també podeu trobar fare, fareu bé de, de mirar-vos primer aquesta versió a casa i llavors mirar algun directe molt més posterior eh, com va passar de ser una tia que tocava a casa soleta a omplir escenaris amb, que sé, amb 20.000 persones. Us deixo doncs amb Ta Sultana i el tema Jungle precisament la versió feta a, a la sala d'estar de casa seva. Tash Sultana amb Jungle. Seguiré amb una de les cantants, una altra de les cantants que més m'agrada i més m'ha influenciat des de que la vaig conèixer, Erika Badu. Ella realment es diu Erika, eh, Erika Abbey Wright, va néixer el 26 de febrer del 1971. Eh, se la classifica com a cantant neo-soul, eh, és un terme molt ampli, per definir tot el que fa. És capaç de passar des del soul al hip-hop, al jazz, molt influenciada per, per gent com Billie Holiday, una altra de les, de les, dels meus mites, no diré ídols, però sí mites, mites, vaja dir que tinc avui. Eh, és una tia, és negra, mm, amb uns cabells enormes, eh, amb uns vestits de nit, acollonants, amb molta classe, porta una banda molt xula, porta de tot, des de teclats a eh, guitarres, baixistes, bateria, porta DJ. Eh, I bueno, us deixo amb un tema seu que es diu Back Lady, Erika Badu. Aquesta era Erika Badu amb Back Lady. Eh, no deixem el món de, del soul rap. Eh, us posaré eh, un tema, una versió, de fet, d'un grup que es diu The Fugis, eh, de rap, R&B i reggae. Eh, va néixer a West Orange, Nova Jersey, el 89. Eh, seus, els seus membres eren, perquè ja no existeixen com a grup, els seus membres eren un productor i rapero que es diu Wycliffe Jean, eh, la cantant i rapera Lauren Hill, i el també rapero <clears throat> Pras Mitchell. Tant Wycliffe Jean com Mitchell són d'ascendència haitiana i Lauren Hill és d'Estats Units, és de South Orange mateix, de Nova Jersey. I el nom del seu grup eh, prové d'un joc de paraules eh, amb la paraula refugi, que vol dir ref, eh, refugiat, eh, evidentment pels que no ho havien entès. Eh, és un grup que <clears throat> es va implicar molt en el tema, evidentment, dels refugiats, dels, dels negres, de la lluita social. Mm. El seu segon treball, d'Escor, que és el, el, més, el més conegut, que va sortir el 97, va guanyar dos Grammys. Eh, poc després es van separar, eh, degut a bueno, problemes amb, <clears throat> amb les discogràfiques, amb els diners, amb, amb tot un seguit de coses. Cadascú ha sigut per la, seguit per la seva banda. Potser Paràs ha sigut el tio del que menys se n'ha sentit. Lauren Hill és molt famosa, ha fet els seus propis discurs Eh, de fet, només n'ha fet dos. Va tenir <clears throat> bastants problemes emocionals degut a la fama i als diners. Ho va deixar tot, després va tornar. I Wycliffe Jean és, és un tio molt implicat. És, és un gran productor i un gran cantant. Eh, no para de fer coses per la comunitat, com diuen allà, dins de, sobretot a Brooklyn, dins dels barris. Ensenya ensenya als joves bàsicament a pensar per si mateixos i a donar-se'n de com les coses són us posaré la versió que vam fer del Killing Me Softly, una cançó composada l'any 71 per Charles Fox i Norman Gimbel i que va fer famós Roberta Flack. Eh, val a dir per això que aquesta versió dels de Fugis està ambientada més en l'estil rap eh, i soul. bueno, no us diré més Fujisam um, killing me softly with his song. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Yo. Yeah, yeah. This is now. why Clef Refugee uh, Cat cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. Uh-huh. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.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 Ha sigut tot una experiència nova per mi. Espero que us hagi agradat, que no m'hagi fet ni molt pesat eh, ni massa auster. Mm. Espero seguir endavant amb, amb aquest programa, amb teràpia de grups, amb un servidor, Doctor J. Un dia d'aquests us explicaré de què ve el de Doctor J. I com com deia al principi del programa, això ha sigut un intent de renovar una miqueta l'estil musical i, i els grups, els artistes que van sonant en aquesta ràdio. No és que hi tingui res en, compte, eh, en contra, eh, ni molt menys. Eh, és simplement que, bueno, mm, a vegades se'm fa una miqueta pesat l'assumpto i, i sempre he tingut, eh, com us ho diria, una petita faceta mm, de professor sempre m'ha agradat eh, ensenyar coses que els altres no saben o no coneixen, més que saber coses que no coneixen. Espero que us hagi agradat. Eh, us deixaré amb un últim grup que torna a l'estil dels principis, de, de, dels principis d'aquest programa, evidentment. Eh? Sé que he anat canviant una miqueta. Eh, el grup es diu Imagine Dragons, eh, és una banda d'Estats Units, originària de Las Vegas. Eh, els seus components són Dan Reynolds, vocalista, Wayne Sermon, <laughs> guitarrista, Ben Mac... McKee, és el baixista, i Daniel Platzman, a la bateria. Eh, van, eh, van aconseguir bastant reconeixement mundial amb el, amb el seu àlbum d'estudi Night Visions del 2012 i la seva cançó It's Time. Però eh, una de les que més a mi m'agraden és la que us posaria ara, que es diu Believer, que és eh, el tercer tema del seu tercer disco, eh, que es diu Evolve, Evolució. Eh, espero que us hagi agradat el programa eh, i espero que em seguiu escoltant en properes edicions. Espero que cregueu en aquest programa i per això us deixo precisament amb el tema Believer de Imagine Dragons. Moltes gràcies. from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you make me up, you make me up, believe. your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... taste of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. I want to stop. We can't.